golle simoore nogas e joyi balɗe tati caggal garal fastus e nder diwan he o ummi sesari o ngabbit fayde yerusalem ɗon ardiɓe yettinaɓe sadak e mawɓe yahuda en ngari to makko wullitade pool ɓe ñaagimo yo rokkuɓe addude pool yerusalem ngati ɓe gonno ko fewjude no ɓe tuntidirimo ɓe mbarama kono festus jaabi wi pool sokaako kaso sesaare kadi miin e hooram ko mi dutotooɗo toon ko ɓooyaani waɗde yo mawɓe mon ngar njaada e am sesaare ngullitoo oon gorko so tawi wonko waɗi festus waddaani e maɓɓe ko ɓuri balɗe jeetati walla sappo caggal ɗum yortoyi sesare janngo e mum o jooɗoyi to ñaawirde to o yamiri yo pool adde ndeen pool yettiima yahuda en ummiɓe yerusalem ɓe ceti ɗum pawi ɗum geɗe bonɗi kewɗe ɗe galana dalilu paul jaabi woni e wiide mi meeɗa toñde wona sari e yahuda en o wona galle allah o wona kadi césar nde wonno festus yiɗno ko weltinde yahuda en ɓe heɓɓiti wi paul a jaabi ngabbidde yerusalem mi ñaawya toon kabaru ma paul wi gonmi koye ñaawirde césar kodo opponmi mi ñawede mi toñani yahuden ɓe no jananiraɗa ɗum an e hoorema ni so tawi ko min toñi so tawi mi waɗi ko ina jaram mayde mi sallata ko warede kono so tawi hay hunde e koɓe payimi ko wona gonga hay goto wawa wattude me juuɗe mabɓe yo ñaworam ɓennine to césar e nder ɗum caggal nde festus yewtide e wutalaɓe mum jaabi wi'i tawde jiɗɗa ko ñawore ma ɓennine to césar ɗum noon ma ya to césar balɗe seeɗa caggal mum agrippa lamɗo kañum e beranis gari césari salminde festus nde ɓe mbaɗi ɗon balɗe kewɗe festus famni lamɗo o ko fayta e pol wi won gorko mo félix a woppiɗo e kaso nde jami jérusalem nde ardiɓe yettinoɓe sadak e hohoɓe yehuda en kalani kam kabaru makko te ñaaguima yomi faw e makko kuugal jaabimi roma en gaadoraki fawde neɗɗo kuugal tawa joddaki e wullitiɓe ɗum ɓe jaabo ɗumen e nder ɗum ɓe gardiɗo e am min ne mi fadani hay batte janggo e mum joɗo yimi to ñawirde to kadi jamirmi yo on gorko adde nde wullitiɓe moɓe gummi kaali pawanimo hay hunde eko miijotonomi ko ɓe jogodino e makko ko jeddi paatude e diine maɓɓe wondude e biyeteɗo yeesu maayɗo mo pool nanti e wiide ina wuuri min noon nde wonno yewtere waande noon ina annimi namnimomi so jaɓi ñawoyede yerusalem kono nde wonno o ñaaguima yo kabaru makko waɗe juuɗe césar jamirmi yo reene ɗo haa mi daña neldudemo césar agrippa wi fastus mboɗo yiɗi heɗade on gorko min e hoore am festus wi ma heɗomo janngo ko ɗum waɗi janngo e mum agrippa e beranice jeyde e fayida mawdo naati e nder ñawirde he kañum en e hooreɓe soldateɓe ɓe wondude e faayo dinɓe saare nde festus rokki yamiroore paul adda e nder ɗum festus wi an agrippa lamɗo o e dendagal oɗon jooɗiɓe o gorko mo jiya ton ko kañum jamanu yahuda en fof arno kalmisade to am yerusalem e ɗo fof tawi ina gulla ina mbiya o fotani woppede o e wuuro min to bange hooram jimi ko waɗani hay hunde ko ina foti addandemo warede kono tawdo kanko e hoore makko o ñaaguima yo ñawore makko ɓennine to césar mi felliti neldudemo mi ala noon hay hunde ko laaɓi ko ponmi windude césar ko faate e makko ko ɗum waɗi darnumomi e jeese mon haa tengti noon e yeeso ma an agrippa lamɗo beele so en keeɗimamo mboɗo daña ko bindumi saabu ina jilɓirimi no cokaɗo neldirte tawa ko fawa holliraka ha laaɓi